Я буду. Але ви справді на цьому наполягаєте? Я відповів так. Лідія опустила очі долу і пішла від мене. В автобусі я лишився коло дверей і одразу побачив Лідію, що стояла на зупинці біля митниці простоволоса у того стягнутому паском бежевому пальті. Зайшовши до автобуса, вона цілком невимушено простягла мені руку. «Добрий день. Як справи? Мені аж заціпало. Я вже бачу, що декому видимся смішним, та байдуже. Хотів би бодай на мить побачити такого веселона на моєму місці у тому автобусі віч навіч із вродливою дівчиною, яка майже впритул стоїть біля тебе. Лідія поводила себе так, ніби наша зустріч була випадковою, або навпаки, цілком природною, ніби це сама доля так розпорядилася. Її рука на поручні торкалася моєї, вуста були за кілька сантиметрів від моїх. А я нещасний остовпілий дурень, базікав про різні дурниці, белькотів якісь непотрібні слова. Ми наближалися до Шарантона, і, перетинаючи сцену, автобус уповільнив хід. Отже, у мене не лишалося і п'яти хвилин, а чого я досяг, що з'ясував, чого так палко домагався вранці. Я вийшов з автобуса слідом за Лідією, розгублений, лютий на самого себе мов боксер, що дав себе побити, бо надто довго не цілявся правою. Вам куди? спитала мене Лідія. Я поїду далі на метро. Вона була у досить елегантних спортивних червиках. Крім того, я вперше побачив на ній панчохи. Будь-який чоловік був би радий Показати свій товаристві. Але я зважився зовсім не задля цього. Мені з вами по дорозі, відказав я. Ми поїхали у бік площі Балар вагоном першого класу. Поряд із Лідією інші жінки здавалися хворобливими, занадто худими, чи навпаки, надміру гладкими, а їхні обличчя нагадували маски такими я їх бачив. А Лідія раптом зауважила мені, що я надто пильно розглядаю жінок. Поряд із вами я вперше відкриваю їх для себе. Комплімент їй начебто сподобався, я уникнув подальших пояснень. Жінки завжди розуміють приємне. На площі Бастілії ми пересіли на поїзд, що йшов до Майо починаючи зі станції шатле, побільшало вишуканої публіки. Дві чи три пасажирки в хутрах або модних пальтах кинули на Лідію оцінюючий погляд, швидкий і влучний, прискіпливий. Я зрозумів вирок з їхнього розчарованого виразу, за яким ховалася людь. Котра з них зважилася б надягти. Благеньке притягнуте у поясі бежеве пальтечко Лідії, не здаючись при тому жебрачкою. На якій зупинці ви виходите? спитав я. На площі згоди. А може, вийдемо на станції Пале Рояль і пройдемо спішки через Тюйлері? Як хочете. Нашим поглядом відкрилась незрівняно пряма лінія, що з'єднувала Лувр із тріумфальною аркою. Не можна було гаяти ні хвилини. Я обняв Лідію рукою, вона не випручилась. Лідія, негайно поясніть мені, в чому справа. ставитись до мене як до ворога. Я до вас? Ви добре розумієте, що я маю на увазі.